Irratizariak egunon, orain dela ezan espaldi, erloiu pendula bezala jotzen zuen politikak. Aldi batez eskuinalderat, itzuleran zentrorat, gero alderat, eta berriz ere zentrorat, eta abar, eta abar. Hots, aldizka, alternantzia izaten alzen. Baina azken urteotan erri gehienetan gero eta gehiago eskuinalderat duatzi aferak. Eta ez hauteskundetan bakarrik, eguneroko diskurtsuetan ere, Mundu gerota desorekatuago hontan, gerlen arabotsak gerota urbilagoak diren une ontan, ordenaren babesbila, ote doa jendartea. Deigarriagoa zaidana da, eskuina gerota deskompleksatuagoa dela. Itzetan, izkeran, proposamenetan erabat illiberala. Frantzian adibidez, eskuin errepublikara eta soziala nork defendatzen du. Gorismoa nork bere egiten ote du gaur egun, izan lan gaietan, izan prinsipio errepublikaretan, izan nazioarteko gaietan, Xavier Bertrand edo Dominik de Vilpenek salbu. Ikus besterik ez, zein den zentro eskoin eta eskuntaren jarrera gazan gertatzen denari buruz. De Gaulle eta xiraken denboretako arabiar politika defendatzen ote dute? Gauza bera eskolari buruz ordena, burupea, uniformea, vertikal keria. Pedagogia aurrerakoiak, frene edo Montessori metodoak bezala, iro eta zorziko ondarea, zakarruntzirat botatzekoak direla dirudi. Justizia mailan, adingabetasunaren betasunaren babesa pikutarat, zuzentze etxeak desbidealtzen diren aurrentzat, besterik ez. Eremu sozialean, zer ez, Erresistenzin kontseilu nazionalak sortu babes eta aurreratze sozialak etengabe erasotuak dira. Bigarren munduko gerlatik landa, demo giristinuetarik komunisteraino golistak eta sozialistak barne adostuak izan zirelarik erreforma baiko guztiaiek. Iliberalismoa gaina hartzen ari da, edonon, etengabe. Euskal Herkidegoan, Nafarroan eta mementuko iparaldean Ere elkargoan ez. Ugarte batean bizi ute gara, sinestu nahi nuke. Aste honi